Slušajte Vidi podcast. Danas je srijeda, 5. svibnja 2010. Nalazimo se na Dors Luc 2010 konferenciji. Sa mnom je Ivan Voras safera. Ivane, pozdrav. Dobro. Reci nam čime se baviš u životu. Trenutno sam zaposlen ovdje na fakultetu. Znači, radim baš na fakultetu elektronike računarstva u sklopu Centra za informatičku potporu gdje sam aktivan u izgradnji infrastrukture i web aplikacija, među ostalima koje se koriste širom fakulteta. Zvuči zanimljivo. Danas si pričao o NoSQL. Možeš nam reći malo više što je to? NoSQL je naziv koji je nastao za potrebe diferenciranja neke nove načina pokrenja podataka u bazama podataka u odnosu na klasične metode. Dok su klasičnim metodama bili važniji strukturiranost, mogućnost postavljanja indeksa, mogućnost postavljanja constraintova i sličnih stvari, no SQL baze podataka su orijentirane na velike performance, na, horizontalnu skalabilnost i na jednostavnost dokačanja i, i, i, stvaranja sadržaja. Za ljude koji možda koji su čuli možda za novo SQL, koje su onako perjanice, koji su proizvodi koji slijede tu filozofiju? Za one koji bi htjeli pokušati nekako NoSQL bazu podataka, ja bih preporučio CouchDB. To je www.couchdb.org koja je trenutno možda među najboljim predstavnicima svoje vrste. Nije najveća, nije najbolja, nije najsvestranija, ali odlično slikava e, kompromise koje se zapravo, e, o kojima se zapravo tu radi. Kao što sprema podatke u obliku dokumenata Dokumenti su nekakav skup e, ključeva i podataka, znači key value pairs, a sve skupa se može upitivati, odnosno mogu se izrađivati e, upiti u bazu podataka putem jezika JavaScript. Koje su drugi proizvodi? E, priča se dosta o MongoDB. MongoDB je drugi od proizvoda koje su i kao prvijanice NoSQL svijeta. Za razliku od CouchDB, njegova značajka njegov, ono po čemu je on najviše poznat je po svojim performancama. Te performanse su nastale na uštrb konzistentnosti podataka. Znači ovdje imamo taj trade-off između toga da li želimo podatke spremiti u bazu podataka tako da budu konzistentne i otporne na greške tipa, na ispade servera, ili želimo napustiti sve to u korist maksimalno mogućih performanci koji se mogu izvući iz baze podataka. Još neko ime? Znam da ih ima puno, ali ne mogu se sjetiti nijednog da bi zaokružili cijelu priču, valja spomenuti neke baze podataka koji spadaju do, tehnički u NoSQL svijet, ali su za razliku od Kauča i Monga malo naprednije u svojim nekakvim mogućnostima i aspiracijama. Jedna od tih je recimo Cassandra, to je baza podataka koja je a, e, počeo razvijati Facebook za potrebe svojih ogromnih, ogromnih količina podataka koje moraju ispremati svakodnevno i koje moraju biti jako brzo dostupne svima na svijetu. Cassandra je takozvana e, stupčasta baza podataka, column oriented database, koja pohranjuje podatke na način da se maksimizira brzina dohvaćanja u nekakvim velikim grupama. Znači, za više za potrebe nekakvih analitičkih operacija, stavljanja reporta ili pretraživanja baze podataka, nego za nekakve transakcije za upite koje, su, koji će smjenjuju podatke i slično. Baš sam to htio pitati, da li se zna ko se koristi, znači Facebook, Google, Twitter, da li neko od njih koristi? Pa praktički sve ove velike web aplikacije, sve današnje, današnje popularne imena, Google koristi bazu podataka koja je razvijena unutar kuće od početka, znači Big Table se zove, koja je isto na NoSQL načelima, Facebook koristi mješavinu svega i svačega, koristi Memcached, a u zadnje vrijeme su počeli raditi na toj Cassandri i opet imaju nekakve svoje stvari. Twitter je izradio isto slično svoje rješenje. Praktički, gdje god se pokazala potreba za spremanjem ogromnih količina podataka koji su relativno jednostavni, a koji stvarno moraju biti brzo dostupni jako velikom broju korisnika, svi uz troškove koji su minimalni, svi igrači, sve tvrtke koje su, koje krenule raditi takve poslove su odobrali NoSQL baze podataka. Pred kraj konferencije bio je i okrugli stol Yes or NoSQL gdje se baš pričalo o prednostima i manama SQL i NoSQL baza podataka i koji je bio zaključak? Da li je SQL ili NoSQL bolji u nekim slučajevima za kad bi koristili SQL, kada NoSQL? Okrugli stol je dotaknuo puno tema koje su vezane uz ove dvije tehnologije. Među ostalima, najvažnija distinkcija između SQL i NoSQL podataka je različita ovisno o tome koga se pitalo. Prednosti jednih i drugih su jako važne ovisno o pojedinim aplikacijama. Kao što recimo ne bi željeli imati problema pri sremenju podataka unutar neke banke ili nekakve financijske institucije druge ili recimo kod nekakvih vladinih ustanova, tako isto nam to nije pretjerano važno kod Twittera, kod Facebooka i sličnih aplikacija. Znači, ako želimo imati ogroman broj korisnika sa ogromnom velikom količinom podataka, simplifikacija tih podataka na kraju dovodi do toga da su NoSQL podaci, NoSQL baze podataka idealne za tu svrhu. S druge strane, teško da bi ko preživio da mu banka krivo pohrani nekakav podatak ili da ne može ga trenutno naći ili da je server sa tim podacima trenutno nedostupan. Tako da, nažalost, nema zlatnog rješenja, nema zlatnog metka koji će pokupiti sve te osobine u jednu, jedan paket. Za završnu riječ, u svakom slučaju treba probati. Ja bih pozvao sve programere, sve developere koji rade sa bilo kakvim oblikom pohrane podataka, da li je to SQL, u obliku MySQL-a, da li je to u obliku sa bilo čemu. Uglavnom, to je jedan novi svijet koji se jako brzo razvija, koji nudi neke mogućnosti i nekakve poglede na, na, na same same probleme pohrane podataka na drugi način. Pozvao bi sve ljude koji takvim se problemima bave da svakako probaju neku od NoSQL bazu podataka. Recimo za početnike preporučio bi Couchdoba. Gdje ti ljudi mogu naći na internetu ako žele postaviti koje pitanje? Twitter, blog, recimo mogu me naći na ivoras.net. Puno hvala. To je bilo to. hvala tebi. <laughs>